Уроки англійської подкаст Української служби BBC. Вітаємо з вами в студії Дмитро Костенко, Хью Кермаут Hello. і наш мовний експерт, професор Грамотний. Yes, hello. This is Professor Grammar, and it's time for an English lesson. <laughs> наш любий професор сьогодні знову вестиме мову про питання та відповіді. Questions and answers. Приєднаємося до нього та його асистентки Лін. Щось мені здається, наче наш професор знову у філософському настрої. In life, in life there are more questions than answers. There are more questions than answers. Uh, professor, mm? Professor. Eh? Oh, oh, Lynn. Yes, yes, Lynn. In the next part of my lesson, I want to look at more questions. Uh, read these examples, Lynn. I speak English. Do you speak English? Once again, Lynn. I speak English. Do you speak English? Goodo. Now, you at home, I want you... Professor, yeah? you could also say... I speak English. Do you? I speak English. Do you? Oh, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, you are correct, Lynn. But today I want you to make complete questions. Oh. Отже, професор пропонує нам потренуватися у складанні повних, а не скорочених питань а його асистентка Лін говорить, що можна вживати і короткі питання, коли з контексту зрозуміло, про що мова. Що ж, обидва вони мають рацію. А тому запам'ятаємо обидва варіанти. I speak English. Do you speak English? I speak English. Do you speak English? Я говорю англійською. А ви говорите англійською? Це повне питання а неповне. I speak English. Do you? I speak English. Do you? Я говорю англійською. А ви? Ну, а тепер попрактикуємо вимову, а також інтонацію. Повторюємо за х'ю. I speak English. Do you speak English? I speak English. Do you speak English? I speak English. Do you? I speak English. Do you? І ще кілька прикладів від нашого професора. Uh, continue with my example sentences. Mm. I speak English. Do you speak English? I live in London. Do you live in London? Hmm. And the final example? I speak English. Do you speak English? I live in London. Do you live in London? Um, and John plays the piano. Does Mary play the piano? Again? John plays the piano. Does Mary play the piano? Thank you, Lynn. Thank you. Tip-top. <laughs> Thanks. Тип-топ. Відмінно. Це трошки застарілий вираз. Його хіба тільки і почуєш від таких, як наш професор. Тип-топ. Ну, а тепер розгляньмо пильніше щойно почуті питання і відповіді. I live in London. Я живу в Лондоні. Do you live in London? А ви живете в Лондоні? John plays the piano. Джон грає на піаніно, себто вміє грати. Does Mary play the piano? А Мері грає на піаніно. Ну що ж, час попрактикувати вимову. Повторюємо захів. I live in London. Do you live in London? John plays the piano. Does Mary play the piano? Сьогодні професор грамотний практикує з нами питання і відповіді в англійській мові. Приєднаємося до нього та його асистентки. У професора, схоже, вже готова для нас вправа. Now, you at home, it's time for an exercise. Lynn will give you a sentence. Change that sentence into a question. I speak English. You. You? Ah, do you speak English? I live in London. You. Do you live in London? John plays the piano. Mary. Does Mary play the piano? Top notch, top notch. Ha ha. <laughs> Топ-ноч зразково. Ой, полюбляє наш професор старі англійські вирази. Top notch. Ну що ж, Перед кожною вправою слід дати завдання. Що професор і зробив? Пригадуєте, в чому воно полягає? Change these sentences into questions. Так, треба переробити розповідні речення на питальні. Наприклад, I live in London. Спробуємо переробити це речення на питання. I live in London. Do you live in London? Вірно. А який був другий приклад? John plays the piano. Джон справді вміє грати на піаніно. Але чи вміє грати на піаніно Мері? Does Mary play the piano? John plays the piano. Does Mary play the piano? Ну, а тепер, власне, вправа. Now the exercise. Change these sentences into questions. Ready, Lynn? Ready. Uh, thinking music. Number one, I speak Spanish. You do. do I speak Spanish. You. Number two, I play golf. John. And number three, I know the Prime Minister. You? <laughs> now, the answers to our exercise. Number one, I speak Spanish. You? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Si, senorita. <laughs> Hmm. Number two, I play golf. John. Does John play golf? Does John play golf? And number three, I know the Prime Minister. You? Do you know the Prime Minister? Do you know the Prime Minister? Oh, yes, yes. Really? Do you know the Prime Minister? Yes, I do. yes, I do. Really? uh, well, no, I don't. But, huh. um, but, uh, but, but, but, but, but, I know of him. Професор знає прем'єр-міністра, але не знайомий з ним особисто. He knows of him. Ну що ж, повторімо щойно почуті питання ще раз. Number one. I speak Spanish. Do you speak Spanish? Ви говорите іспанською? Number two. I play golf. Does John play golf? Чи грає Джон у гольф? Number three. I know the Prime Minister. Do you know the Prime Minister? Чи знайомі ви з прем'єр-міністром? Ну а тепер попрактикуємо вимову. І робитимемо це, утворюючи неповні питання. Ось так. I speak English. Do you? Повторюємо у паузах за х'ю. I speak Spanish. Do you? I speak Spanish. Do you? I play golf. Does John? I play golf. Does John? I know the Prime Minister. Do you? I know the Prime Minister. Do you? Do I know the Prime Minister? Ні, я не знаю. No, I don't. But I know of him. На сьогодні це все. До речі, професор грамотний має свій веб-сайт, який ви зможете знайти за такою адресою www.bbc.co.uk slash Ukrainian slash Learn in English. І це одне слово. Ну, а якщо хотіли б отримати брошуру посібник від нашого професора, просто напишіть нам простою чи електронною поштою. Адреси такі: 252 001 Київ 1, абонентська скринька 99, Українська служба BBC. А електронна адреса ukrainian.section at bbc.co.uk. Дякуємо професорові грамотному за корисне заняття і до зустрічі наступного разу. Until next time, cheerio! подкаст Української служби BBC. Додаткова інформація про цю послугу в інтернеті bbc.ua.